Naam, kuna aliyeuliza je, inajuzu mwanaume kuvaa mavazi ya mkewe na mke kuvaa mavazi ya mumewe? Tayib. Ni kuwa haijuzu mwanamke kuvaa mavazi ya mumewe au mume, mume kuvaa mavazi ya mkewe, haijuzu kwa sababu wanaingia katika laana na vile vile wanakuwa wameingia katika kujifananisha. Ikiwa ni mwanaume anavaa mavazi ya mkewe, anakuwa amejifananisha na wanawake. na ikuwa ni mke kavaa mavazi ya mumewe anakuwa amejifananisha na nani na wanaume kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والحديث رواه الإمام البخاري Mtume sallallahu alaihi wasallama amemlani mwanaume ambaye anajifananisha na wanawake na vile vile akamlani mwanamke ambaye anajifananisha na wanaume. Kwa hiyo hao wanaingia katika laana. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل والحديث رواه الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم أبو هريرة أنا قوام تومي صلى الله عليه وسلم أمم لاني mwanaume ambaye anavaa mavazi ya mwanamke na vile vile amemlani mwanamke ambaye anavaa mavazi ya wanaume kwa hiyo yule mwanamke ambaye anavaa vazi la mume wake anaingia katika laana na mwanaume ambaye anavaa vazi la mke wake anaingia katika laana kwa hiyo ni kila mmoja avae vazi lake Eh, sio siku moja tumuone baba anatoka na kanga amejifunga, eti anakwenda chuoni amevaa kanga ya, ya mke wake au mke anavaa sijui kanzu ya mumewe eti naye anatoka na kwenda la hata wawe ndani kila mmoja avae mavazi yake mume avae vazi lake na mke avae vazi lake kwa hiyo wakivaliana wanaingia katika laana ambayo ameizungumza mtume ameizungumza imepokelewa katika hadithi kuwa mtume sallallahu amewaalani watu hao na hii tunapenda kukumbushia baadhi ya wanawake kuna baadhi ya wanawake leo wanaleta ujanja katika dini nakutana mwanamke kavaa mavazi alhamdulillah yamefika chini huku kisha kavaa mtandio huku juu juu tu huku lakini shingo lote liko nje au kavaa unakutana nguo yake ya juu mikono yote ni mifupi mikono yote iko nje alafu ametaka mtandio tu juu eti naye amejistiri huu ni ujanja katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mtu anapojistiri avae mavazi ya kisheria yanzie juu hadi chini ajistiri tena mavazi ya kumwacha lakini leo nakutana baadhi ya watu mtu amejidandia mtandio kwa juu juu huko alafu kavaa mavazi labda hakufika chini sana mikono iko nje he shingo liko nje kisha anatembea barabarani labda huu ni mke wa mtu na mume wake anaridhia na muacha tayuthi alladhi la yagharu ala ardi hana hata wivu kwa mke wake anamwacha tu mke anatoka hivyo eh watu watajuaje kama nina mke huu ni dayuth na mtume sallallahu salama wasallam anasema hatoingia peponi la yadkhulu jannata ad-dayuth haingi peponi dayus alladhi yarda alkhubsa fi ahli yule ambaye anaridhia uchafu kwa watu wake wa nyumbani kwa mke wake anatoka na kwenda anamwacha huyu ni dayus waliyadhu billah Allah tuepushe na watu kama kuwa miongoni mwa watu kama hao kwa hiyo mtume wa sallam anasema sinfan min ahli an-nar lam arahuma Mtume swalla sallam anasema kuna aina mbili za watu wa motoni, sijaziona lakini baadaye zitatokea. Wakati wa Mtume walikuwa hawapo watu kama hawa, lakini baadaye watatokea. Katika aina mbili hizo Mtume swalla sallam akataja umoja, akasema nisaun kasiyat, nisaun kasiyatun ariyat, ni wanawake wamevaa lakini wako uchi wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi yani wanaona amevaa lakini kwa uhakika yuko uchi yani alivaa nguo yani tasturu ba'du badaniha wa taksifu ba'dahu idhara lijamaliha yani mtu amevaa nguo imestiri baadhi ya mwili wake na inaonyesha baadhi ya mwili wake na inadhihirisha uzuri wake na kuna wengine wanapenda haya kabisa lazima nivae ile nguo yangu leo ya kunibana ni wakaze leo anapita mbele wanaume unawakaza unajikaza mwenyewe kwa hiyo wanawake kama hawa wapo anavaa nguo nguo ile inastiri baadhi ya mwili na inaacha wazi baadhi ya mwili kwa kufanya nini kwa kutaka aoneshe watu uzuri wake na ni matatizo na leo yapo huu ni miongoni mwa wanawake wa mtuni ambao mtume amewataja ariyatu kasiyatu na ariyatu wamevaa lakini wako uchi wamevaa mavazi ambayo yanastiri baadhi ya mwili na wakaacha na yanaacha wazi baadhi ya mwili na wakasema tena ni mwanamke ambaye talbisu thauban raqiqa yasifu launa badaniha mwanamke ambaye kavaa nguo nyepesi nyepesi hadi nguo ile inasifu rangi ya mwili wake kila mtu akitazama ah fulani ona mtu wa fulani yule kuna binti wa fulani yule amebanisha wema mbana yeyote alafu huyu ndo anajiona kuwa yeye amefanya nini kapata lakini achukua ni miongoni mwa sifa za wanawake wa motoni nisaun kasiyatun ariyat wanawake wamevaa lakini wako uchi wamevaa nguo za kuwabana kabisa mpaka zinaleta fitna kwa wanaume wamevaa nguo zimestiri baadhi ya mwili na zikaacha wazi baadhi ya mwili wanawake hawa na ni wengi na mbaya zaidi baada ya kuvaa hivyo anapiga picha anaweka kwenye mitandao alafu na huwa wanaweka mapicha kwenye kwenye mitandao ili wapate comments pale akiona ameweka picha siku mbili hakuna comment hata mbili anaitoa anaona hii haifai lakini anakuwa ameweka kwa sababu apate comments E, na akipata comments sijui dada umependeza dada uko mrembo anajiona kweli kafika na amepata kumbe anaingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kujitambua kwa hiyo miongoni mwa sifa za wanawake wa motoni kasiyatun ariyat wanawake wamevaa lakini wako uchi mumilat mailat wanawake hao wakitembea hutembea kwa maringo eh akipita sehemu pako wanaume maringo ili wanaume wafanye nini waweze kumuona na wako na wengine ni wake za watu na mume wake nyumbani asema ah lazima mke wangu awatingishe watu e, alafu akisikia siku mbili siku tatu mke wake kaziniwa anaanza kupiga fujo mke wangu mke wangu tulia umemwacha atoke watu wamsifu kwa hiyo wamemsifu haja wakamkogota wewe kaa kimya ukitaka kuliziwia hili mwambie mke wako ajistiri kabla kwa hiyo wanawake ambao wanatembea kwa maringo na wakasema ni wanawake ambao yuallimna ghairahunna fi'lahunna almadhmum ni wanawake ambao wanawafunza wanawake wenzao tabia zao mbovu yani mwanamke anaona yuko na tabia mbovu mwingine mashaallah ni mwanamke ambaye anajitahidi lakini anafanya bidii ya kumfunza mwenzake tabia mbovu ili amfuate katika ubovu wake na tabia zake mbovu kama hizo wanawake hawa pia vile vile ni miongoni mwa wanawake wa nini miongoni mwa wanawake wa motoni wal billah kwa hiyo kisha mtume swalla salam akaendelea anasema ruusuhunna kaasnimati lbuhti almaila wanawake hao vichwa vyao kivitizama yukabirnaha yani wamevifanya kuwa vikubwa katika lugha yetu ya Burundi tumezoea shinyo wanaweka shinyo unakutana mtu anakamata nywele zake anazifungia huku nyuma hadi zinavimba anaweka mtandio wake juu na wakutoto wengine wana nywele nyingi lakini anakamata kinguo tu au kitambaa kikubwa na kifunga kichwa kinavimba kisha anacha mtandio jua anapita. Kwa hiyo shinyo ni haramu katika Uislamu. Kwa hiyo wanawake ambao wanatembea lakini wako uchi wamevaa lakini wako uchi wakitembea hutembea kwa maringo vichwa vyao wamevi yumbisha kabisa ka aslimatil bukhti almaila kama nundu za ngamia vile unaona nundu ya ngamia ilivyo kwa nyuma na na wao vichwa vyao vile vile wamevivimbisha vile vile kwa hiyo wanawake hao mtume anasema la yadkhulna aljanna wanawake wa aina hii hawatoingia peponi wala yajidna rihaha wala hawatopata harufu hata ya pepo hawatoisikia wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadha wa kadha na haliakuwa harufu ya pepo mtu huisikia wakati yuko mbali kweli mtu bado angali mbali harufu ya pepo na kufikia lakini wanawake hawa hawatosikia hata harufu ya pepo kwa sababu gani ya kitendo chao cha kuvaa mavazi lakini wako uchi wamevaa wako uchi wakitembea hutembea kwa maringo na kufanya nini wanatembea kwa maringo na kuwafundisha wanawake wenzao tabia zao mbovu ili wawafuate na kutazama vichwa vyao wamevimbisha kama nundu za ngamia wametia mashinyo yale wanawake kama hao hawatoona harufu wala hawatohisi hata harufu ya pepo wala ayatu billah kwa hiyo na hii ni mambo ambayo yako katika jamii yetu leo ya Kiislamu wanawake wanakuwa hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu asifiwe na watu wanawake wa Kiislamu na hii mitandao kisimi eh siku zinavyokwenda ndivyo mitandao inaanza naongeza namna ya kuweka picha kwenye mitandao kwa hiyo na wenyewe wanaweka tu mapicha yeye anataka comment lakini anasahau kuwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala yuko na makubwa kwa hiyo almuhim haijuzu mwanamke kuvaa nguo za mume wake wala mwanaume kuvaa nguo za mke wake wakifanya hivyo wanaingia katika laana wallahu ta'ala a'lam